Emaitzak entzun ondoren, e, ze tokatzen da? Ba, errepaso zabalagoa, ba, luz eta zabaliteko, eta horrek esan nahi du, gurekin dugula, Jose Miguel. Kaixo, Jose Miguel. Xo bikote, eguardion. Eguardion. Eh, ondo, ondo. Pozik gaur, pozik gaur. Bueno, bai, egizan, bueno, egin eh, motibu egin tristoteko, ne? Eh? Zeren eta minua, bueno, beti emaitzak eta hobeto gute bat gauza, beti hobeto pozu, ez? Eh? Baina, bueno, egin eh, tristizango ditzak ere, eh, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bat, bere taldea nola di joan, edo kirola inke bat madugu bakarra, zuzen dugure bizitza, eh? Oia da, zerri falta dugula, eh? Ordo nik e, iritsi hon puntu eta espeleo ez iristia, eh? <laughs> espeleo ez iristia. <laughs> bueno, Ezemiel, eh, oi hartun eh, bai. oso fin dabil, irugarren bai. postuan, eh, eta bai. partida bai. aurrera atera zuen eh, inongo arazik bai. gabe. Bello, gaur hartziko jeun ezkakin, zetik abetik jeun guztiak azik azik jeun, eta bala, garratia alderantzik hartziko, ez? Eh? Mirarin? Bueno, Bigarren <laughs> postuan daude, hogeita mamos ezta? ez da, ez da? Zendo, zendo, zondo. Eta, bueno, partidua, egizan, e, eh, bueno, eh, bi eta iru, bertxuan anorka, zero eta bilendeko zatilan, ez dikizkabak ez, ez, ez, relajatu itxendia, zuten, bai, edaga partidua, eta gero bigarren zatia ja bila, eta nahiko ez dut, azkenean, azken minututan, e, eh, irugarren gola, baina uste bito zeltasun e, eh, gila gokin. Da izan da, inguruko taldea gila zintzutela, e, eh, jo, irabazintzeko partida zen, eta bai, ia bai. zan, larri-larri, baina iporrotia den bezala, e, irabazintzutela partida, eh? Mhm. Eta, bueno, e, golak zenez hartu zituz aldo dut, e, esan bezala gol, titai, maider eta e, amikakoa, ates egin Ider, gero Amaia, Oiana, Olaz, Itai, Maider, Anne, Irantzu, Jone eta Erika. Aldaketak Nerea, Toledo, Malen eta e, Naia. e, dugu, <clears throat> eta kuzko dugu hemen, azerti B, lider berroita bat punturekin, gero berri duta oiartzun, hogeita punturekin, eta irugaren abanto hogeita maoz punturekin. Eta ikusten da zeleia dagon, bigarren posturako, eta ez du gaztu bergatia. Oiarturek partida da gutxio dakala, eta e, Oiartu gode dutxo berra futbol zela jan, eta ze partida falta da, Oiartu da banto, hor dut, gila zan, da, ia de moral dilla, palma osoa, erru ja bai ontzat, eh? Mm -hmm. Torrena esteko partida, bai. ezan bezala, e, gode dutxo, futbol zela jan, Oiartu Mondragon, arrezaldeko lauterritan. Bueno, eta zer gehiago komendatuko dugu, e, benetan, Oiartuar e, futbola osasuntxu, eh? oso ondo, oso ondo. Zekapena, bigarren ziazteke, eta eh? e, mhm. bigarren izatea e, partidu bat gutxiokin, egin dut, ez zu behin horrek ere, egia zan, espero, eh? Bakigu, gari argoten taldea, eta, bueno, beti urtetik urtea goruz doala, baina urtengoa da, ikaragarria, Eh? Eta, bueno, ondo bidatuzten partida, eh? Lehen ez, hasi da zintzen, bueno, lehen ez, hori jera bigol, pita utz, Eta dizka bezala, <clears throat> bigan zatian, bueno, pizka eh, bueno, bakizu ez, e, eh, bakik ez, eh, pizka e, zaten dira arroa pizka errelakatu, baina, ja, bueno, bita utzira bazte, bali dudi neko lazai, baina bita utxekoa maitza, pizka bat, zara, eh, e, zartu dute besteak aderillo gol bat, partidu ez atzen Eta zaldu zuten aukera, eh, iaztan azkeneko ordu lortzen aukera pila bat, montrago mondrago zeak, e, eta oso ondo, atezaina, eh, egin zizu kristuen Eta esan bera dakagu, zile zartu partidua, no, partate zainak intzuleko kiston ez, engeldiketak. Eta, bueno, e, bita huts, eta e, oso oso goian, ez. E, Amigakoa, bueno, goa nahi zi, iban eta bila lop, bila Bilek oso politia, bile buruz, eh, bai eta bai loperenak, e, zatu zuten gol, ez, buruz. E, Amigakoa, atesta emezela, jono lazeri, gero nahi arbelaitz, jon martin, eno loperena, bila tapolaza, josu txabarri, Beñat Esponda, Iban Pikabea, Ariz Berezi Artua, Gioriz Azpiroz, eta John Carmendia. Uste, amaikakoa, jartzu dila denak, eh? Mm -hmm. Uste, oiartzu ez izango ben, bueno, inguruan, amaikakoa, eh, joan tozuna, eh, bengoa, eh, denak, oiartzu, kisto ba, medito daukala. Gero, eh, eh aldaketak, Pablo Gaztelu mendi, Iban Olmarin, eta eh, Josu eh, Iriba, Iribarren. Eta esango dugu hemen, zakapena, alaitasuna berroita zazpi punturekin, bigarren oiatzun berroita bi, eta irugarren tolosa berrinduta berroita bi punturekin. Eta partidu gutxi jo, eta jokatu berdute ere, e, tolosa jokatu berdu oiartzunek, orduan eh, ikusten da, ze leia dagoen horre, bigarren e, posturako, ez? Mhm. Eh? Mm Eta kuzko dugu, horrego partida, e, tritxapen, tritxapen bueno, nik, Nik ez dut e, positibismo asko zabaldu nahi, baino irugarren maila gertu haina ez ikusten. Eh, bueno, lasai, lasai, lasai. lasai. E, a ber, mm -hmm. lengu, <laughs> iazte, iazte lorazik ginen eta gero ikusi zen, bueno, eh? baino... Oh, ba, bai, bada badozte, baina oso, oso maila zaila da, eh? Oso, horrezko regionala, hortzal desperintzik udia, eta ez dikin mantenduko duten oiartzu harrak nivela, oie, ojala, eh? A ber, ala den, eta Baina uste duten ez, baina horre azken partidak izango dira oso gorrak, izan du bezala esperintziko zea, talde hori hartzu barra egina dago, egia zen urte batzu bada mateko jokazen elkarrekin, aukera bai uste, baina nik uste dut, izatez dena ez, gari izango luke bezala arkotek ez, Partida hori hartzen berda, eta ilusioa, eh, no, eh, jarri ez, baina, egi aipatu gabe, eh, lasai, kusko dugu. Bueno, hor, eh, oi futbola, eta eh, bain, eh, bigarren B mailara, hor, eh, Sanse, Dabil, eh, Kilikolo, eta... Bueno, Aian... xo, xo, xo, guzti, bai. opa, itxuko handik amestekatako eh? Xo, ah, eh, lehen erregio igora fazea, turin bat oi hartzune kutx, oi hartzune horrezko juvenilak, esportin derrerak, lau oi hartzune kutx, zortzigarren areto futbola, gipuzkoeko, gipuzkoa mailan, lehen mailan, eh oiarturek zei, aierruk bat, lider dihoazko oiartu errak, iaso zuendo, bigarren mailak, denak taberna Power Rangers, denak taberna bat Power Rangers lau, lau eta hirugarren mailan, e, gure txokoak bi, eh baobak e, bi, eta hemen ezan, e, sortzigarren dihoaztela oiartu errak. Zaskibalo ja, <clears throat> oiartuko zaskilagunak, alde zarrak, iruita maika, lagunak, berroita mazazpi. Eh? Hemen ere oiartzuarrak, dijoazte eh, amargarren. Uh -huh. Artuko neskak de bat bai, ja fula jungo atxu mai, mai categoría, dira. Eh? Bai, bueno, egin esaten bigarren B baina, baina aurretik han Superliga emango bai. dugu, Xe Miguel. Superliga tuko dugu, eta ben zan eh, realak, eh, bueno, karapena oso hartu intzula, azken egun aurka, reo zinek eh, realak lau, eta atletiken berdin nintzu, espainolek utx, atletikek utx, eta lagunak utx, Barcelonak bi. Ezakapena Barcelona lider, iruditabat punturekin, bigai atletik, 37 mazazpi, Zazpigaren reala, hori temeretzi, hor dago ez, e, hor txabar, joaten den, eta amairugarren lagunak temeretzi punturekin. Mhm. Bueno, oain, oain bai, bigarren ba, bai. eh, B mailan, Jose Miguel, eh, bai. kodroren eh, taldea estu-estu, kategoia mantentzeko eta irugarren maila gertu. Bai, baina, bueno, eh, zekapena ikuste bat dugu punto bat daka, ez, eh, zera, eh, punto batea daka, eh, orduan, bueno, eh, neko lehi estua dago, denetan ere, eta bai, bai, hoi azkeneko partida arte burruka zegoen berdia, eta gaina meno gaztea dia, e, eh, taldi ez du gaztu berre, bere, beren lana dela ez, e, lehenengo mailara jokalariak eh, ikotzea, eta bueno, kendu jote jokalari batzuk, eta orduan, bueno, e, neiko lan izan gute eta gozo gaizki dago nadarra urion, eh? Bai, bai, bai. galdu egin zu lau eta bi, eta atzuzu gaina iru, iru kanporatuta, eta hola ez den intaldea ja kanporatuta, bo, jendea neiko azarre, Robert Zalabeak ez egin zenbat iraungo duen unionen, baina oso, oso, oso, oso Bai, bai. bai. Eta gero, bueno, e, igoera, bueno, playoffan sartuta dago Ibar, berroita zazpi punturekin jara zigintzun, alabez egira bat zigintzun, berroita bat punturekin, eta lider, lider sendo, Mirandez, berroita amazi punturekin. Bueno, eta bigarren eh, amaian, Galiziarrak nagusi. Bueno, bigarren amaia, egia zen Galiziarrak, eta zendo, eh? bai deportibo eta bai zelta, ja solu dute, berroita malo puntu eta zelta berroita mai punturekin, gero hori Almeria, Valladolid, Hercules, Córdoba, Kordoba, hor lehi ez du izango da, eh? hor eh? playoffak eta bueno, importantea, biren da bizikan zalkatzea, zuzenian igotzen dilako, bestiak inberte, playoffak okatu ez, eta jetxire postuan, e, Huesca goita bost punturekin, Cartagena goita iru, Girona, e, Gaizka taldea puntu, irabazi egin zuten, baina 6 puntu dakate, Uhum. mantentzeko, neko harri, eta azkena, nazik amazazpi punturekin. Bueno, eta lehenengo <coughs> maila, errepasatuko dugu, bi garaipen eh, eta, bueno, eh. aletikek eh, berdindu egin zuen. Bai. Aletike, oza, biaralek bi, aletikek bi, uh -huh. e, osasunak bi, granadak bat, eta bai. realak bat, Mallorca kutx, baina aleren, realaren partiduan negargarri izan zen. Ozien? Bai, bai, bueno, ez tekin duen negargarri izan zen, baina bila esan ez, oso hona izan ez. Eta gelditzen gea, irupunturekin, punturekin, egia esan, e, alade Mallorca de, egia esan, E, ez inbeste mundu joko egin ez eta gainean ikusten zen zen taldea zela ez atzean e, eh, ja empate berdik eta bila eta azkeneko ordu bat dena bat atzea eta ez egertatzen da rarik eta zenion bezala pauzu bat ematuzten dukenean atzean azkenin kaldu bat eta guzti eta merezitan mentua ez eh, zuaz eh? azkenin eh eta girretxe egiazan eh, imanola egirretxe gatik anpostu nitu pizpila bat eh ba bai ba bai gertzun eh guzti bazi ez dakitzen bo gol az bai. gabe pila bate eh? eta nik uste dut, eh, bai, eta epeak zula, eta nik uste dut, klabia dago ere, ruen parro zartu zu nien, uste, ez egin, mhm. ez egin, eh, ez egin, ez egin, ez egin, ez ez egin, ez egin, bai, nola juten, juten zian bere bila, ez? Eta bea nola banatzen zuen jokoa, eta gaztia da, baina ondo baldin bada jokatzen behar eta nik ez dute, Muni, muni, idu bat dena jokatzen. Atletik, ba bai, ba bai. Da, Lopez Ufarte eta bakero jokatzen zitema mazit orduan, e, ona baldin bada, justo baldin pues jokatu ezala, eta utzi, eta punto, eta genizkenik, Markel, kanpoerde jan, jode, bai, atzela jan ondo, baina ez, ez du bali jokoa banatzeko netzako, ez? e, nik uste marketa luzto ondo bai, partidu batzutan balioko dute igual, ez? Horre, eh, idazten dijo eh, edo pixka bat ez zutu bat egin hartzela, Baina joku abanatzeko, momentu honetan, netzako, irudia dia berrezku eta dia Ruben Pardo, Ilarra, Ilarra mendierdian, eta zurutu da. Aramburu hor dago ere, eskua eta, bueno, eh, nahiko itxena ira, uste, no, guztu in, baina behar da, eh, aldagelako aramburuko, aramburuko tipo bezala eh, gazteak eta pixka bat, eh, bueno, ja, debiria jarraitzu izaten eta, eta esperientzia duen bat, eta guztu beste urte bete jarraitzu bat dula, Eta bueno, marke eta Igar, ezea, este luz ondo, pues bueno, hor, erri parean, ez, baina nik uste dut, ez egit nekin adoz baina jokua baina nadu eta ikusi jokatzen, uiru jokatu burtelai. Uh -huh. Hoi da, eh, Jose Miguel, eta oain eh, aipatu behar dugu e, futbolarekin amaitzeko edo e, Ilarraren e, kaleratze horrek oraindik hitz egiteko ematen duela Asteburu honetan pare bat sarrera izan dira Eta epaileek ez dute zer adirazita sarrera horrengatikan Bi partidoko zigorra ezarri diote asier Ilarra mendiri, Jose Miguel Iezan, nik ez dut ikusi partidua, baina nor Pepek egin tinduna partidoro, batek eskua zanpatu bestia jo, eh, Ramos egiten duna, eh, bueno, bueno, ez que arri gartxa, eh, eta gali dut, jundu dira komite de zena da, disiplina deportiba, bai. horre eh, dutera, eta abertzate duten, baina hemen eh, garbi garri dagona da, da ustela eta Barcelona antzeko dutela, dutela lege batzuk, eta bestia dira, <clears throat> bestena, eh? Pizka bat nola ere politikan eh, jartzen dugun erika bat, eta ere berri gara duk, eh? eh? Hor dituk eh, talde handi batzuk eta beti egite guztia eta besteak, baina bueno, eta gero esan, Osasunak irabazi gintzula, gila partido, bueno, eh, irabazi berra partidua eta eta atletik eta bilarrelek berdinketan, eztak edo azkeneko orduan, atletik irabazia joan, eta bilarrelek berindu intzun, orduan, em, berdinketa hor, orduan, eh, hemen, dago kriston kakago, ez hor, zakapenean, ez? Mm, bai, goitikan amar puntuko diferentzia, baina eh, bai. erdi parian ikusten da partido bat irabazi o partido bat galdu, gora eta bai. bera. Eh, bai, bai. Realak UEFA postuak lau puntura ditu eta jetxera bai. postuak zeira. Zeira, eta Europa, eta xapel la liga bost puntua. Gero, eske... Eta gero dozte partate pila bat, puntu bat ebira, eta zara oza ja nestako ja jetxia dago, ja zara nabos punturekin, ya, ez zara joikan ja, esportin bat, eta razinek hogeita lau, nik uste du, hiru hori edira pixka bat ez, e, gehienak atena, zera. Eta bueno, batagoen azte, azte buruan zertuko? Ba, Euskal Derbia, oker Ai. ez banago, zamamesen, <coughs> eh, ez da, ez da, e, garai honean etortzen erraren zat, aletik entzat bai, baina bai. erraren zat ez da garai oso ona derbia eh? jokatzeko, Jose Miguel. Baina, kontuazte bat maka, letengo, letengo itzurian, realazi joan, e, blau puntu atletiketik aurrea, eta bai. gaizkizi joan, eta irabazi entzun hemen eta hemen ere, ber, bain buelta ematen dira, orduan partidu guztia ez baina dira, eta bueno, partidu politxe igandian lautan, eta gero Mallorcak, osasun, eh, Mallorca osasuna izango da beste partidua. Mm. Entu diko izitugula futboletaz. Bai, eta orain uste dut mirarien etxan da dela <laughs> pelotan. bai, mirarien mirarien, bai. eh, nik uste dut jartzuar bat aipatuko dugu. Bai. Eh, atletismoan. Bai, oida, maitania maitanea espeitia, lengo astian hemen izan. Ula, ula bizetan godut, a ver. A ver, a ver, bai. bueno, bai, eh, esaten... Eh, Marranta. Aiginan, eh, bueno, maitanea espeitiak eh, zilarezko domina lortu zuela, eh, horre, hor atletismoko Espainiako txapelketan, txapeldu bai. norde, zori dugu, eta oian ablanko ere, bai. Bai, oida, eh, gure, gure biko milazu, eh, lengo... Sorti ematen dugu, Jose Miguel, sortia. Bueno, a ver, ber, bazazken onta Mikel Drezolari ere eh, Olimpia eta konsorti maten dugu, eh? A ver, a ver, a ver. <laughs> Eza mesela, bueno, eh, zilarra, domina zilarra na, e, e, ikusi nun gaina, e, e, nola, nola zaltu nintzun, eta Beak ez dikixu espero zu, baina dut bigarrenean, jo, zilarra domina oso bagola, ez? Mm -hmm. Gaina gaztea da, bestiak gehiago dute, uste gehiago dira, orduan nik dut, e, oso maila ona, eta luzera hartu zuen parte, eta luzera berriz e, laugarren intzun, ozak, e, jonek uste dut, dur urtetako ez, kriston dela, azaila ba bai, dela. Ba bai, ba bai. Gizkillo nahi dugu, baina, bueno, e, domina balortzea eta laugarren puesto ikia, eta gero esan, naro, naro agirre ere, e, pertika bere amargarren e, domina, urrezko domina lortu dula. Eh? Bai. Ze ondo, Jose Miguel, sorte, sorte, bai. ematen dugu hemen, eh? Bai, eta zan bezala, Oiana Blanco, que Barsobian, irabazizut urrea, edo, bueno, ira, eta joko olimpikatako, parte hartuko dula. Oixe, oixe. Bueno, espero dugu ba sortia banatzen saitzia guk hemen. Bai, eh, espero jo, espero jo urtia. Eh. A ver hala eh. <laughs> dere. Igi ez fiska gafia batuta baina bueno, es, eh, Es que es que hoy hortan ahí se me chaste. Eno a Bilboa aste hontan. Ah. Ta casualidades realak irabazi ingo du. Mino, balillo aldi telebizten ikusti hola, bai, eh? Eh, eh bueno, bai, balillo ik, balillo ik. <laughs> Mino, eh, izango zen ya, bueno, irabazte ja, ya, orduñez, eta de benen gafi, Eta, hartu eh. bello lehen, a ver, sorriera eman, Antonio Ugalde, oi alpe eh? Antonio Ugalde eta ah, Ander Rimasei, eh, ortuillako Pablo Lortegi, eh? Memoria la irabazi dutelako, eh? Uh -huh. Nik uste dute ere, zanberra da bola, oi hartzuarak ere, pelotan, oi hartzeko idila eh? Eta bueno, pelota siga, ya jarretiko dugu. Bai, eh, bibitako chapelketa, bueno. Bai. eh bota, bota bai. Titin Merinoko geita bengo etxea praizek Ola Izola Beroizeko geita González Barriolak emezortzi, Beras Aluze Albixuk hogeita eta Lasa Peñagarikanok eta gaur jokatuko da tolosan, xalaraskurain arretxe begino. Ba, kompeta jokan hola partibitan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, ikan, Bai, eta gaina aurre hartzia, ba, González Barriola iru joa ez da osatu. Bai, eta, bueno, e, hor Komentatzen zen ez, e, txapelketa aurkeztu zenean, bi bikote ziela indartsuenak. Mhm. Eta, bueno, e, olaizola eta beroiz bai erakusten ari diela indartxuenak diela, mai, e, denak irabazita dituztelako, Eta komentatuko noke igual Mikel Beroiz bakan gaztetasuneako erakusten aiden heldutasuna kantxan bai, eta bai. zenbat laguntzen dion ola izolai, ez? Eh, pila bat, pila bat, bai, bai, ikusten dira, doztela, doztela. Eta tiki bukatzeko, mireri, bai. bezi tanto kantxo zintzun, eh? Bezi tanto kai, doi, eh? Bai, bai, eh, eta... Bezi tanto zeikia, ez? Eta ara, ola izola eta Beroiz, neko berintu, agontzen partida, ez? Bino, kio, ja, azkenean... Barriolak, eh? e, beran zaintzun partiduan bigarren aldean, bai. eta ikusten da Gonzalezek eskubiak inguainekan e, eh, asko mejoratu berdula, pelota asko bai. galtzen ditu oso bai. irregularra da, eta bueno, ba, sailkapenean esan bezala Titin Merino sei garaipenekin daude, bosna garaipenekin, bai. irujo barriola, xalara askurain, berasaluze albizu eta bengoetxea praiz. Ordu... Ba, era eta aukera gaur irabazi eskio, azkenan aurka, 6 puntu bat, eh? Bai, bai, bai. Eta barriola eta iru jo, ojo, eh? un dintzen hartu, eh? Ez, ez, eh, gauzak estu daude eta garesti dago, guain digan partido, lau partidu edo gehatzen dira jokatzeko. Bai. Eta, bueno, ba, ikusin beharko da, ez? Datorren asteburuan ze maitzak ikusten. Eh, arritzekoa da, edo, bueno, arritzekoa baino gehiago, e, zenbat e, eh, ordezkoa idien jokatzen, ez? Ba, bai. Peñagarikano zubietan partez dao, bueno, eta gezurra, Paskualen partez, eta Paskualen bai. ordezkoa da, Peñagarikano bai, bai, bai, bai. Zertzatu gomen, gazkotan ez, eh? oso luze di joala, e, eh, ikotze banak zeo txapaketo mm eta e, gehi gehiago, eta azkenean ez da, ez da persona normal, a ber, horre eskudak eta bai fizio gini zinda. Bai. bat ere, aurra bezala, ah, ez tekit, ez oso lute gau eru, guetan xio, batea edo, azkenean betikoa, telebistak eta diru eta, ez, baina bai. pena bada, pena bada, ez, partida eta jokatzea, eta normala, izin dute nivela honean egon, eh zer guztitan ez, eta horren, alai, González zena emiredi ez de berako deklarazio bat egin zitxun ez zutelako eman ez, e, bikoteko zelatuketarako bai. ez, baina, karo, <clears throat> inberdena hitz inberda, baina gero kartxera hitz inberda ez. Bai, bai. Mm. Zeri guztiak puntuazko baldu ditu la jendeak askotak asko, ez? Eh? Bai, zegeo berriz barkamen eskatuzun, eta bueno, hor nahiko hautsak arrotu zituen Gonzalezek, eta bai Eta, bueno, guain bai, bai. aukera eukita erakusteko merezizula bai, bai. horre otiak, ba, bueno, bai, bai, eh, bai. izkio bai. gauzak ondo batera. Bueno, bukatzeko, ez egin remonteko... Bai, eh, eh, maizak bat eh, bueno, eh, sagarroan txapelketan, e, Zeberio bai. Zubizarretako geita bat, Juaristi Olazarrek berrogei, Oñat San bai. Miguelek berrogei, Matxin eta Joneko geita sortzi, mhm. horiek larun batean jokatu zenak eta ostegunean jokatu zen e, Matxin eta Jonek berrogei, urtasun mhm. barren itxeak, hogeita amaika. E, eh, hemen gauzak estu, du, e, aberagiak askotan e, baldintzatuko du, eta bueno, baina final erditako txartela eta lortzeko, ba, bueno, ostegun hontan partida bat izango da, Etxeberria mm -hmm. E, laugarrena eta irugarrenak jokatuko dute endikatalizasun aurka, eta Oi. Bai. larun batean ezkurra eta zubirik utergata izpurua bigarren aurka, eta endikatalizasok gorka urtasun eta barren etxearen kontra. Oso ondo. Bueno, ba, ordu pelotu ziko dugu. Oh, ja. Eta, bueno, bestatu gutxeko beste kirolak, horak, erori gana hemen ezazki baloian, jeskara bizkaiak irabaz egintzun paten gatik, egia zan oso estu agontzen partida, iruro gehi, Montepazki izienak, berroi meretzi, ia ia, final horregatzen zalkatu dira ja, eh Euroligako e, e bizkitarrak uh mhm. -huh. eta bueno atzo zan ezan zute lagunarok azken segunduan e, baronen uh bai. -huh. esker e, hirukoekin e, partida irabazi intzula bategatik eta bizka, e, baskorek irabazi eta e, eh, Jezka Bizkaia berriz, e, galdu. eta ora, astean zehaz, futbolien txapeldu ligan, final sortziren etakoak, niko maitzak oso onak, Barcelonaak eta Real Madridek, e, eta Europa Ligan berriz, final sortziren etakoak zartzkatu dira. Bai, atletik, Valencia, eta Atletico de Madrid. Txirindula izartuko dugu hain. Bai, ikusi dut egunkaritan zerbait eh, aipatzen zela, baina bota fasemiel. Andaluziako itzuria, irabazle Alejandro Valverde, e, eh, mobilizarrekoa, bigarrena tala emaez, gero klasikoak hasi dira, Belgikan, mm -hmm. Eh, ja ben jaunero badia klasikoak, eta jokatu dira pia zebu gero honetan, eh? E, bat da onlop e, Head Newsblad, duela zaten zerbait, irabazlea Zep e, Bamarke, bigarrena Tom Bonen, irugarrena Juan Antonio Frecha eta beste klasika bat azo zena, e, Jurne Brusela Azkurne, eta hemen e, irabazlea Mark Cavendish haundila. Eskubalo jan berri, txapelduna liga, itxakok eh, oso ahriko larri, oso zaila daka finalaz digetarako, berrindu intzun, itxean, itxakok emeretzi, e, larbik, emeretzi, orduz emezela, zakapena oso zaila. Eta tenizen ere, Marceloko torneoan, finala, del potro girabaz izin joela jodrari, eta bueno ezaren zeko txapeketan, e, David Ferrer e, irabazle. eh? Eta bukatzeko esan zaskibalo ja, hemen All Star, azte bura honetan bai. bukatu ja, triplek eta matek, eh? Bai. Ikus garri izaten da hori, jo, zizton ez da hori, erri garri jera, nola, nola, nola bizitzen duten, eta show bada azken, eh? show bada, ez? Eh? Eta triple eta honena, eh, Kevin Love, eh? Dezenpatien irabazizun, eta matek eta hori da politia, ez? Eh? Ze akorbaziak eta ze salto egiten juzten hor, kanasta, eh? Badesten gainean, edo atzo zuzan zela bate, moto baten gainetik saltoin berra, edo, bueno, denetik, ez? Eta, bueno, e, bueno, jazizuna hor, eh, Jeremy Evans. Eta gero izan dute partida bat, hor, e, eh, mende, mende baldekoak, eki aldekoen aurka, ez? Hor, onenak, ezkenian mundu gorena dia, ez? Eta mende baldekoak irabazizun partida, e, egun da berroita mabi, eki aldekoak, egun da berroita behatzi. Uh -huh. Bueno, Xemiel, eh, goatuko dugu, asteazkeneko gomidatuak zeintzu diren? Bueno, Miki Lodriozola, esan bezala Londreseko Olimpiada presentan edena, izan du berria gaina Londresen, ibilaldi ikusten eta, eh, hor eh, reportaje bat ikusi nuen euskal telebistan, eh, horrek ikien du ibiketaria da, berroita bat kilometro batxa, horre dina gerdi, ez, eh, okarka, eta, bueno, ez ikutazen digun, nola, nola dihoan bere prestak eta Londreseko, eh? Gio, eh, ikastolako betera non taldeko korrekabari bat, Javier Escudero, Eta gero, korrike bari bat, e, gainean, bueno, martxo edo da, lirato ja, e, parte hartuko, bueno, e, jende pilladak hartuko dute parte, oi hartu ere bai, bai. lato jan, Eta, bueno, eta parte ere, itziko, dinguizka eskorrek alarekin, zuarra, edurne, bila, eh? Mhm. Oso, no, ba, hori, azte azkenean eh, zita, eta saionen errepikapena, zer dutan, Jose Miguel? Eh, zer dutan, zorretan, eh? Ha, ah, egu xe? Zorretan, zorretan, eta, bai. Bueno, Jose Miguel. Ue borri jajako dula, eh? Oi, da, ba. Niko maizak amazi eh? Tegi zileak, eh? Ba, bai, ba, bai. Bueno, ba. bai. Bueno, ba, eskerrik asko eta azte vale. arte, Jose Miguel. Venga, bikote, zikondo. Ba, ayu. Ayu.